Spalaya, mulaya, nigga why you trip to Muraya? Shawty look good in the yeah. mulaya. This pussy nigga so bad, my Feel like I'm destined, I don't need a Smith and Weston. Fuck this cash when Weston, taking shots with all your breath. Yeah, yeah. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel yeah. right. Alô, Isolou, eu não sou ela, forte. O fluxo é que firme forte. Elas querem aparecer na selfie. Segurando uhum. nosso malote. Ah, a tropa tá presente pra sua visão. Faz novinha que tá de copão. A luz do luar bate a bunda no chão. Arrasta a bunda no chão. Bate a bunda no chão. Arrasta a bunda no chão. A luz do luar bate a bunda no chão. Arrasta a bunda no chão. Bate a bunda no chão. a bunda no chão. Te, te conheço há mó tempo, mas hoje que rolou um clima Tu não é de perder tempo, eu não sabia Que tu era danada na pista De qual ponto rebola tu quica Eu, botou mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha De qual ponto rebola tu quica Eu botou mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha Essas novinhas da favela tão me deixando maluco, elas me amam e faz tatuagem com meu vulgo, ela me é ama. E faz é tatuagem com meu vulgo, ela me ama. E faz tatuagem com meu vulgo. É só pra relembrar, tá ligado? E the Eternal 2X. É Papo reto, nego. É o Fiat porra. A luz do luar é nosso holofote. O fluxo segue firme e forte. Elas querem aparecer na selfie, segurando o nosso malote. Ah, a tropa tá presente pra sua visão. Faz novinha que tá de copão. A luz do luar bate a bunda no chão. Arrasta a bunda no chão. Bate a bunda no chão. Arrasta a bunda no chão. A luz do luar bate a bunda no chão. Arrasta a bunda no chão. Bate a bunda no chão. Arrasta a bunda no chão. Te, te conheço há mó tempo, mas hoje que rolou um clima Tu não é de perder tempo, eu não sabia que tu era danada na pista De qual ponto rebola tu que eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha De qual ponto rebola tu que eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha Essas novinhas da favela tão me deixando maluco, elas me amam. E faz tatuagem com meu vulgo, ela é me ama. E é faz tatuagem com meu vulgo, ela me ama. E faz tatuagem com meu vulgo. É só pra relembrar, tá ligado? Vida é. Eternal Wax, Papo reto, nego. É o Fiat, 3, porra. Yeah.